Ադրբեջանական կողմը հայ դիրքապահների ուղությամբ օգտագործել է տնայնագործության պատրաստված ռազմատեխնիկական միջոց։ Ադրբեջանը բանակցային հանդիպումները փորձում է տապալել սահմանին սադրանքների դիմելով։ Շաումյանի շրջանում մեկնարկել է 2018 թվականի ծմերային զորակոչը։ Բաքվի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի 28-րդ տարելիցի կապակցությամբ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաշողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Արցախի նախագահը ցավակցել է Հրանտ Մելքումյանի հարազատներին ու մերձավորներին։ Իրանական կողմն ուսումնասիրում է Արցախա-իրանական սահմանի բացման առաջարկը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունվարի 20-ին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիսային հատվածում հայ դիրքապահների ուղությամբ հակառակորդի կողմից ականանետի արկի կիրառմամբ անօթաչու թրջող սարք օգտագործելուց հետո Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով ողջվել է, որ նշված ուղղությանը հարակից մեկ այլ բնագծում ադրբեջանական զինուժը գործողության մեջ է դրել եւս մեկ հարվածային անօթաչու թրջող սարք բայց այս անգամ ականանետի արկի փոխարեն կիրառելով սովորական բաժակի մեջ կաղապարված ձերքի նռնակ։ Զավեշտական է, որ շուրջ 4 միլիարդ ռազմական բյուջեի մասին անընդհատ բարձրագոչող Ադրբեջանը 21-րդ դարում օգտագործում է տնայնագործության պատրաստված ռազմատեխնիկական միջոց, որը դեռևս 20-րդ դարում կիրառում էին աֆղանական մոջահեդները, իսկ ապա նաև իսլամական պետության ահաբեկիչները։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախարարցակ գործողության արդյունքում պաշտպանության բանակը որևէ կորուստ չի ունեցել։ Ադրբեջանի քաղաքականությունն իր էությամբ ահապեկչական է։ Դրա համար էլ բանակցային գործընթացի խաղաղ կարգավորման շուրջ բոլոր կարևոր հանդիպումների ժամանակ, դրանից հետո եւ դրանց նախորյակին Բաքուն տապալման նպատակով անպայման առաջնագծում դիմում է սադրիչ գործողությունների Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիսային հատվածում հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հերթական սադրանքին, որտեղ անօթաչու թրջող սարքից հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառվել է ականանետի արկ։ Նրա կարծիքով լայնազավալ պատերազմի վտանգ առայժմ չկա, բայց պետք է պատրաստ լինել, քանի որ այդպիսի ահաբեկչական կեղտոտ քայլերի ճշնամին տարվա ընթացքում բարբերաբար փորձելու է դիմել։ Շահումյանի շրջանում մեկնարկել է 2018 թվականի ձմեռային զորակոչը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Զորակոչի առաջին օրվանից մեր շրջանի զորակոչիկներին ներկայացրել ենք հավաքակայան։ Տղաները ծնողների հետ մասնակցել են վիճակահանությանը։ Մեր զորակոչիկները ծառայության են անցել հանրապետության տարբեր զորամասերում։ Մեծ զրույցում խոսելով ձմեռային զորակոչի ընդհանուր ընթացքից նշեց Շահումյանի շրջանի զինկոմ մայոր Մխիթար Ավանեսյանը։ Ըստ զինկոմի շրջանում զորակոչի տարիքի տղաների մեծ մասը պիտանի են զինվորական ծառայությանը եւ արդեն զորակոչվել են։ Հիվանդությունների պատճառով ծառայության չմեկնած տղաների թիվը փոքր է։ Ունենք զորակոչիկներ, որ այժմ պետպատվերով համապատասխան բուժում են ստանում եւ բուժման ավարտից հետո կհամալրեն Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերը։ Ունենք նաեւ ուսման համար մինչեւ ուսումնական տարվա ավարտը տարկետում ստացած զորակոչիկներ, որ ծառայության մեկն են Ամրան Զորակոչի տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Շրջանում ավանդույթ է դարձել նորակոչիկներին բարի ճանապարհ մաղթել սրբավայրերում օրհնություն ստանալուց հետո։ Այս տարի տղաներին բարի ճանապարհ են մաղթել իրենց համայնքներում, նրանք այցելել են իրենց համայնքների սրբավայրերը, ստացել ծնողների, համագյուղացիների բարեմաղթանքն օրհնությունը, նշեց Մխիթար Ավանեսյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի շրջանում զինվորական ծառայությունից ոչ ոք չի խուսափում։ Ծնողների մոտ էլ խուսափողական կեցվածք չեմ նկատել, ընդհակառակը հպարտություն եմ տեսնում։ Ըստ մեր զրուցակցի 2018 թվականի ծմերային զորացրմանն իրենց ծառայությունն ավարտած շրջանի բոլոր զինվորները վերադարձել են տուն, ներկայացել զինկոմիսարիատ հաշվառման։ Զինկոմի խոսքով զորացրված զինվորներից շատերն են շարունակում են ծառայությունը պաշտպանության բանակում արդեն որպես պայմանագրային զինծառայողներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 28 տարի առաջ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը Բաքվում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կազմակերպվել եւ իրականացվել է հայ բնակչության զանգվածային կոտորած։ Ազգային պատկանելության հողի վրա բռնությունների ու տեղահանմանը ենթարկվել տեղի շուրջ 4 միլիոն հայությունը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների վկայությամբ խոշտանգումների զոհ են գնացել հարյուրավոր հայեր, թալանի ու բռնագրավման է ենթարկվել հայերի ունեցվածքը։ Հայաթափված Բաքուն պատմության մեջ մտավ 3 ջարդերի քաղաք անվանմամբ 1905, 1918 եւ 1990 թվականներ։ Մասնավորապես ասված է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի հայտարարությունում ընդունված Բաքվի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի 28-րդ տարելիցի կապակցությամբ Բաքվում հայերի զանգվածային ջարդերի տարելիցի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես է եկել Լիտվայի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը, որը լայնորեն տարածվել է մերձբալթյան երկրների զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար Հրանտ Մելքումյանի հուղարկավորությունը։ Հրանտ Մելքումյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական հերագիր է հղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հերագրում ասված է. Խորցավով տեղեկացա ճանաչված հասարակական քաղաքական գործիչ Արցախի կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղար Հրանտ Արտեմի Մելքումյանի մահվան մասին։ Մեծ է Հրանտ Մելքումյանի ներդերումը մեր անկախ պետականության կայացման ու զորացման, Արցախում parlamentarizmi եւ բազմակարծության զարգացման ու ամրապնման գործում։ Զբաղեցնելով տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, նա իրեն դրսևորել է որպես բանիմաց ու պարկեշտ անձնավորություն։ Արցախի ժողովրդի, իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին եւ մաղթում արիություն ու ոգու կորով, ասված է Արցախի նախագահի ցավակցական հերագրում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ենթադրում են, որ իրանական կողմն ուսումնասիրում է Արցախա-իրանական սահմանի բացման առաջարկը եւ արձագանքներ լինելու են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության խորհրդական խորհրդատու Գառնիկ Իսագուլյանը։ Արցախի Հանրապետությունը պետք է պատրաստ է սերտ համագործակցության բոլոր հարևանների հետ։ Եթե Ադրբեջանն ընդունի ներկայիս իրողությունը որպես գոյություն ունեցող փաստ, ապա Ադրբեջանի հետ էլ հարաբերությունների սերտացման որևէ խոչընդոտ մենք չենք տեսնում, նշել է նա։ Հիշեցնենք, որ իրանական հեղինակավոր մի շարք լրատվամիջոցներում հրապարակվել էր իրանցի լրագրող Սալար Սեյֆոլդինի հարցազրույցը Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանի հետ, որտեղ արտգործնախարարը մասնավորապես նշել էր. որ Չնայած մեր միջև բարիդրացիական տրամադրվածությանը Արցախի եւ Իրանի սահմանը մնում է փակ, ինչն անբնական է։ Մենք շահագրգռված ենք գործող սահմաններ եւ բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ հարևան բոլոր երկրների հետ, այդ թվում Իրանի։ Այսօր Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը հանդես է եկել Մամլո ասուլիսով, ամփոփելով 2017 թվականին գերատեսչության գործնայության արդյունքները։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ 2017 թվականը շինարարության համար եղել է բարենպաստ, հայտարարեց քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, թե ինչքանով էր բարենպաստ նախարարը պարզաբանեց համեմատությունների միջոցով։ Բավական նշել, որ եթե 2017 թվականի տարվա սկզբին պետական բյուջեում կապիտալ ծախսերը կազմում էին 11 միլիարդ 700 միլիոն դրամ, ապա դա տարվա վերջին հասավ մինչև 16 միլիարդ 324 միլիոն դրամի։ Կամ լրացուցիչ ֆինանսավորվեց 4 միլիարդ 324 միլիոն դրամ։ Նշեմ, որ դա իրականացվել է պետական բյուջեից տնտեսված միջոցների եւ այլ փոխարու միջոցների հաշվին։ Բացի պետական բյուջեից Արցախի հանրապետության կառավարության արտաբյուջետային միջոցների հաշվին եւս իրականացվել են բազմամիլիոն շինմոնտաժային աշխատանքներ։ Նախարարի հաղորդմամբ երկրի տնտեսության համախառը ներքին արդյունքում շինարարության ոլորտի բաժնեմասը կազմում է շուրջ 61%, իսկ պետական բյուջեը մոտ 17.8%։ Այդ թիվը 16 թվականի համեմատ կազմում էր, եթե ես նշեցի, որ 2017 թվականին Կապիտալ ծախսերը վերջնական կազմից 16 միլիարդ 324 միլիոն դրամ, իսկ 2016 թվականին 13 միլիարդ 900 միլիոն դրամ էր։ Կամ լրացուցիչ ավել կատարվել է 2 միլիարդ 424 միլիոն դրամի աշխատանք։ Կարեն Շարամանյանը ոլորտների ներկայացրեց կատարված աշխատանքները։ Այսպես բնակարանաշինությունը ծավալվել է հետևյալ հիմնական ուղղություններով։ Հիմքից կառուցվել եւ ավարտվել է երկու բնակելի շենք, կառուցման ընթացքում է 5 բնակելի շենք։ Ստեփանակերտ քաղաքում հանրակացարանների վերանորոգումը, վերակառուցումը բնակելի բնակարանների սկսվել է եւ այս տարի մենք ավարտել ենք Մարմուկյան փողոցի 120 շենքի մի մասը Հետևողականորեն շարունակվում է Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը նախադպրոցական եւ դպրոցական հաստատությունների ցանցի վերականգնման եւ ընդլայնման ուղղությամբ։ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցվում են մանկապարտեզների ու դպրոցների նոր շենքեր, վերակառուցվում նախքին շենքերը։ Բավական նշել, որ միայն 4 մանկապարտեզի հանձնաշահագործման Սարուշենի, Խարինտակի նոր մանկապարտեզներ եւ վերանորոգվել է Մոխրաթաղում եւ Շուշիում։ Մոխրաթաղում դպրոցի մի հատվածն է հատկացվել մանկապարտեզի, իսկ Շուշիում այդ կանաչժամ եկեղեցուտակ գտնող շենքի Մանուկյան շենքի առաջի հարկը ոչ բնակելի տարածքը լայվությամբ վերակառուցվել է շատ ժամանակակից մանկապարտեզի։ Նախարարի տեղեկացմամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել նաև ճանապարհային շինարարության, առողջապահության եւ ջրամատակարարման ոլորտներում։ 2017 թվականին զգալի գումար է նախատեսվել 16-ի համեմատ եւ մենք փաստորեն մեծ աշխատանքներ են կատարել յուղերի ջրամատակարարման ուղղությամբ։ Խոսելով 2018 թվականի ծրագրերից Կարեն Շահրամանյանը տեղեկացրեց, որ բնակարանային շինարարության ոլորտում մեծ ուշադրություն կդարձվի գյուղական բնակավայրերում նոր բնակելի տների կառուցմանը։ Գյուղերի հերանեկարային զարգացումը խթանելու եւ բնակչության արտահոսքը կանխելու նպատակով կշարունակվի նաեւ պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման ուղղված ծրագրերի իրականացումը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախում ներառական կրթության համակարգը ներդրվել է 2010 թվականից։ Ինչ է իրենից այն ներկայացնում եւ ինչ խնդիրներ է հարուցել։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Խոսքը վերաբերում է մտավոր կամ ֆիզիկական զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների լիարժեք կրթության ու դաստիարակության կազմակերպմանը։ Մինչ այդ նման կարգի երեխաների համար գործում էր հատուկ դպրոց, որի սաները հետագայում տեղափոխվեցին հանրակրթական դպրոցներում բացված հատուկ դասարաններ։ Երբ հանրապետությունում սկիզբ առավ ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործընթացը, այդ դասարանները նույնպես դադարեցին գործել, իսկ նշված կարգի երեխաների ուսուցումն ու դաստիարակությունը սկսեց իրականացվել սովորական դասարաններում։ Արցախի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանն այն համոզմանն է, որ մեր կրթական համակարգը պատրաստ չէր ներառական կրթության ծրագրի ներդրմանը։ Առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցողներին հանրակրթական դպրոց բերելը իհարկե լավ գաղափար էր, ասում են նա, բայց դրան պետք է նախորդեր հսկայական նախապատրաստական աշխատանք, որը չի արվել։ Դպրոցների շենքային պայմաններից մինչև մանկավարժ պատրաստ չէին հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող երեխաներին ընդունելու որպես կրթության լիիրավ իրավունք ունեցողների։ Յուրի Քարամյանի խոսքով Սկզբից ընդհանրապես դեմ են եղել աշակերտների ծնողները։ Երբ արդեն ես սկսեցի ուսումնասիրել, ես հասկացա, ոչ թե ուսուցիչ պետք է սկսվի, այլ պետք է սկսվի ընդհանրապես հանրության հետ աշխատանքը։ Այս տարիների ընթացքում մարդկանց ընկալումները զգալիորեն փոխվել են, նկատեց իմ զրուցակիցը, նշելով, որ եթե նախկինում ծնողներն ու դասվարները դեմ էին աշխատել նման երեխաների հետ, ապա այժմ խնդիրներն այլ դաշտում են մինչև 3-4 տարի առաջ Արցախի Պետական համալսարանում ոչ թե մակավարժներ են պատրաստել, սրա պատրաստել են գիտնականներ։ Պրակտիկան, անսեկսներից մի քանի շաբաթ մեկ կուրսով։ Հիմա այդ ձև չի։ Հիմա սկզբունքը փոխված է։ Վերցրածա ծրագրերը Աբովյանի մակավարժական համալսարանից Հայաստանում։ Մենք պետք է պատրաստենք մակավարժներ։ Ներառական ուսուցումը լիարժեք կազմակերպելու համար դպրոցում պետք է աշխատի մի ամբողջ թիմ, բաղկացած հատուկ եւ սոցիալական մանկավարժներից ու հոգեբաններից։ Մինչդեռ իրականում նախատեսված հաստիկների համար համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներ չկան։ Յուրիկ Հարամյանի խոսքով գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի առաջարկությամբ այս ուսումնական տարվանից Արցախի պետական համալսարանում բացվել է հատուկ մանկավարժության մագիստրատուրայի բաժին։ Եկող ուսումնական տարվա համար էլ կենտրոնը նախապատրաստվում է հանդես գալ սոցիալական մանկավարժություն բաժին բացելու առաջարկությամբ։ Իսկ արդեն աշխատող մանկավարժների համար կենտրոնը բարբերաբար կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ։ Մասնագետների խնդիրը թերևս ներառական կրթության կարևորագույն խնդիրներից է, նշեց Յուրի Քարամյանը։ Նրա համոզմամբ ներառական կրթության եւ ընդհանրապես հանրակրթության ոլորտում առաջընթաց ունենալու համար պետք է նախ եւ առաջ բարձրացվի ուսուցչի, հատկապես դասվարների սոցիալական կարգավիճակը։ Նրա դիտարկմամբ հենց դասվարներից է կախված այս ծրագրի ձախողումը ձգտումն ու հաջողությունը։ Ի պատիվ մեր դասվարների Յուրիկ Հարամյանը նշեց, որ դպրոցներ ընդունված շուրջ 700 հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող երեխաներից այսօր ներառական կրթության կարիք ունի միայն 437-ը։ Ավելի քան 200 երեխա դասվարների գրագետ աշխատանքի շնորհիվ հաղթահարել է ներկայացվող կրթական չափորոշիչների համապատասխան շեմը եւ արդեն սովորում է ընդհանուր ծրագրերով։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդականներ Բեն Ռոթսը եւ Սամանթա Փաուերը ներողություն են խնդրել հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու համար։ Դա սխալ էր, մենք պետք է ճանաչեինք հայոց ցեղասպանությունը, ասել է Ռոթսը։ Նրա խոսքով վարչակազմը չափազանց շատ էր անհանգստանում Թուրքիային չվիրավորելու կապակցությամբ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես ցավում եմ, որ մենք հիասթափեցրինք Ամերիկա հայերին, հավելել է Սամանթա Փաուերը։ Մոսկվայում հյուսիսային Քուրդիստանի ներկայացուցիչ Ռոդի Օսմանը Մոսկվային կոչ է արել կանգնեցնել Սիրիայի քրդերի դեմ Թուրքիայի ռազմական գործողությունը։ Թուրքական ռազմաօթուժն սկսել է ռմբակոծել Բուլբուլ նահանգը։ Աֆրինի դեմ նման գործողության սատարումը մեծ սխալ է։ Ռուսաստանը պետք է կանգնեցնի եւ չեղարկի գործողության այն կանաչ լույսը, որ տրվել է Թուրքիային, եւ չլինի այսպիսի ռեժիմի կողմում։ Ռուսաստանն ինքն էլ գիտի, որ թուրքական ֆաշիստական ռեժիմը ահաբեկիչների օջախն ու գործակիցն է, ասել է նա. Օսմանը նշել է, որ Թուրքիայի ռազմական գործողությանն աջակցությունը եւ թուրքական զորքերի կողմից Աֆրինի օկուպացիան վտանգի կընթարկեն մոտ 1 միլիոն մարդկանց կյանքը։ Նրա խոսքով բնակչությանը Թուրքիայի զինվորականների կողմից զանգվածային սպանություն է սպառնում։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Իսպանիայի առաջնության 20-րդ տուրում Մադրիդի Ռեալը սեփական հարկի տակ ջախջախել է Դեպորտիվոյին։ Սերուցկայիններն առաջինը գոլ ընդունեցին, սակայն կարողացան հաղթանակ տանել 7-1 հաշվով։ Դուբլի հեղինակ դարձան Կրիշտիանո Ռոնալդուն, Գարեթ Բեյլը եւ Նաչոն։ Մեկ անգամ էլ աչքի ընկավ Մոդրիչը։ Այս երեք միավորը թույլ տվեց արքայական ակումբին վաստակել 35 միավոր եւ բարձրանալ 4-րդ հորիզոնական։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անվամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 ցելսիուսը 10-ից 13 աստիճան, տաքություն։